Antroji Samuelio knyga, 12 skyrius. Viešpats siuntė pranašą Nataną pas Dovydą. Natanas, atėjęs pas jį, tarė. Du vyrai gyveno viename mieste. Vienas buvo turtingas, o antras beturtis. Turtingasis turėjo labai daug kavių ir galvijų o beturtis nieko neturėjo, tik vieną avytę, kurią nusipirko ir prižiūrėjo. Ji augo kartu su jo vaikais, maitinosi jo valgiu, gėrė iš jo taurės ir gulėjo prie jo šono. Ji jam buvo kaip duktė. Kartą užėjo keleivis pas turtingą jį vyrą. Jis pagailėjo savo avių ir galvijų kad paruoštų keleivių maisto. Paėmęs beturčio mylimą avytę, paruošė iš jos keleivių vaišes. Dovidas, labai supykęs ant to žmogaus, tarė Natanui, kaip viešpats gyvas, tas vyras turi mirti. O už avytę jis privalo atlyginti keturgubai, nes jis taip pasielgė ir neparodė gailesčio. Natanas tarė Dovidui, tu esi tas žmogus. Taip sako viešpats, Izraelio dievas, aš tave patepiau Izraelio karaliumi ir išgelbėjau iš Sauliaus rankų. Aš tau atidaviau tavo valdovo namus bei jo žmonas ir tau daviau Izraelio bei Judo namus. Jei to buvo maža, dar daugiau būčiau pridėjęs kodėl paniekinai viešpaties įsakymą, piktai elgdamasis jo akivaizdoje. Tu nužudėjai Hetitą Ūriją, Amonitų kardu ir pasiemiai jo žmoną. Dabar kardas visada lydės tavo namus, nes tu paniekinai mane ir pasiemiai Hetito Urijos žmoną. Aš pakelsiu prieš tave piktą iš tavo paties namų Tau matant, tavo žmonas atiduosiu tavo artimui, ir jis suguls su tavo žmonomis prieš saulę. Tu tai darai slaptai, bet aš darysiu visam Izraeliui matant saulės šviesoje. Dovidas tarė Natanui, aš nusidėjau viešpačiui. Natanas atsakė Dovidui, viešpats pašalino tavo nuodėmę, tu nemirsi. Bet kadangi davei progos viešpatės priešams niekinti Dievą, sunus, kuris tau gimė, mirs. Natanas nuėjo į savo namus, o viešpats ištiko kūdikį, kurį Urijos žmona pagimdė Dovidui ir tas sunkiai susirgo. Dovidas maldavo Dievą dėl vaiko, jis pasninkavo ir pasišalinęs gulėjo ant žemės visą naktį. Jo namų vyresnieji, atėję, norėjo jį pakelti nuo žemės, bet jis nesikėlė ir nevalgė su jais. Septintą dieną kūdikis mirė. Dovido tarnai bijojo jam pranešti apie kūdikio mirtį, galvodami, dar kūdikiui tebesant gyvam, mes jam kalbėjome, bet jis buvo neperkalbamas. Kai pranešime jam, kad kūdikis mirė, jis gali padaryti, ką nors negero. Dovidas pastebėjo, kad jo tarnai šnipždasi ir suprato, kad kūdikis miręs. Jis paklausė savo tarnų, ar kūdikis mirė. Tie atsakė, mirė. Tuomet Dovidas atsikėlė nuo žemės, nusiprausė, pasitepė pakeitė drabužius ir nuėjęs į viešpaties namus pagarbino. Sugrįžęs paprašė maisto ir valgė. Jo tarnai klausė, ką reiškia toks tavo elgesys. Tu pasninkavai ir verkiai, kūdikiui esant gyvam, o kai jis mirė, atsikėliai ir valgiai. Jis atsakė, kūdikiui tebesant gyvam, pasninkavau ir verkiau, manydamas, kas žino, gal viešpats pasigailės manęs ir kūdikis nemirs. Dabar jis mirė, tai kamgi man dar pasninkauti? Ar aš galiu jį sugražinti? Aš nueisiu pas jį, bet jis nesugrįž pas mane. Dovidas pagodė savo žmoną Bačebą ir, įėjęs pas ją, gulėjo su ją Ji pagimdė sūnų, kurį Dovydas pavadino Saliamonu. Viešpats pamilo vaikutį ir siuntė pranašą Nataną, kad jį pavadintų Jedidiją, pagal viešpaties žodį. Joabas kariavo prieš Amonitus ir apgulė jų karališką į miestą Rabą. Joabo pasiuntiniai pranešė Dovidui, Aš kariavau prieš rabą ir paėmiau miesto vandens atsargas. Todėl dabar surink likusius karius, apgulk miestą ir jį paimk, kad aš jo nepaimčiau ir jis nebūtų pavadintas mano vardu. Dovydas, surinkęs visus žmonės, nuėjo prie rabos, kariavo prieš miestą ir jį paėmė. Dovydas nuėmė amonitų karaliui nuo galvos karūną su brangiais akmenimis, sveriančią talentą aukso ir užsidėjo ją ant galvos. Be to, jis išsigabeno iš miesto labai daug grobio. Jis išsivedė žmonės ir pristatė juos prie pjūklų, geležinių akėčių, kirvių ir prie krosnių plytoms degti. Taip jis padarė su visais amonitų miestais. Tada Dovydas su visais žmonėmis sugrįžo į Jeruzalę.